Aštuntas skirsnis Pasaulietiškos muzikos knygelėse, kurios būdavo įsileidžiamos į vienolyną vietoj žodžio meilį, jos rasdavo žodžius dailė ar gailė. Tos myslės kurstydavo didelių mergaičių vaizduotę, pavyzdžiui, ak, kokia maloni yra dailė. Arba gailė tai negailestis. Tačiau kozetė paliko vienolyną per daug jauna ir dailę per daug nekvaršino savo galvos – Tad ji nežinojo, kaip pavadinti tą jausmą, kuris dabar ją apimi. Bet negi lengviau sergame, kai nežinome savo lygos pavadinimo. Ji mylėjo juo aistringiau, kad pati nieko apie tai nenuvokė. Jai buvo neaišku, ar tai gera, ar bloga, naudinga, ar pavojinga, būtina, ar pražutinga, amžina, ar praeinama, leistina, ar draudžiama. Ji mylėjo. Ji būtų labai nustebusi, jeigu jai kas būtų pasakęs, jūs nemiegate, bet juk tai uždrausta, jūs nevalgote, bet juk tai labai bloga. Jums legia krūtinė ir smarkiai plaka širdis, bet juk taip negalima. Jūs čia raustate, čia blykštate, kai vienas jodai apsirengęs asmuo pasirodo vieno žalios alėjos gale, bet juk tai baisu. Ji būtų nesupratusi ir atsakiusi, kaip aš galiu būti kalta dėl tokio dalyko, kuris nuo manęs nepriklauso ir apie kurį nieko neišmanau. Pasirodė, kad ją aplankiusi meilė nepaprastai atitiko jo sielos būseną. Tai buvo savotiška adoracija iš tolo, nebili kontempliacija, nepažįstamojo dievinimas. Tai buvo jaunatvės apsireiškimas tokį pat jaunatviai, naktų svajonė virtusi romanu ir palikusi svajone, trokštamas regėjimas, pagaliau įgavęs kūną ir kraują, bet dar neturys nei vardo, nei kaltės, nei dėmės, nei reikalavimų, nei klaidų – Žodžiu, tolimas mylimasis egzistuojas idealo pasaulyje. Chimera įgavusi ryškę formą. Bet koks apčiopiamesnis ir artimesnis susitikimas šiuo pirmojo laikotarpiu būtų išgazdinęs kozetę, dar pusiaus skendinčią vienolyno gyvenimo rūke, pro kurį pasaulietinio gyvenimo pavojai atrodo kur kas didesni. Inai jautė ir visas vaikų baimės, ir visas vienuolių baimės – Vienuolyno dvasia, kurią ji buvo persėjimusi penkerius metus ir kurią dar vis dvelkė visa jos esybė, rodė jai visą aplinką klaidingoje šviesoje. Šitaip nusiteikusiai kozetei buvo reikalingas nemylimasis, net neįsimylėlis, bet tik tai vizija. Ji ėmė dievinti Marijų. Jis buvo jai žavingas, spinduliuojantis ir nepasiekiamas. Kraštutinis naivumas ribojasi su kraštutiniu koketiškumu, todėl jį jam šipsojosi niekiek nesivaržydama. Kiekvieną dieną jį nekantriai laukdavo pasivaikščiojimo valandos, sutikdavo Marijų, jausdavosi neapsakomai laiminga ir tarėsi nuo širdžiai išreiškinti visą savo mintis, sakydama Žanui Valžanui, koks nuostabus tas Liuksemburgo sodas. Marijus ir Kozetė vienas antram liko tamsoje. Jėdu nesikalbėdavo, nesisveikindavo. Jėdu nebuvo pažįstami Jėdu matydavosi kaip dangaus spinduoliai, atskirti milijonų mylių ir gyveno žiūrėjimų į vienas antrą. Šitai pamažu kozetė darėsi moterimi, puikia, mylinčia, jaučiančia savo grožį ir nieko nežinančia apie savo meilę. Ir koketiška per savo nekaltumą. Septintas skyrius naujas, dar didesnis liudesys. Bet kokiomis aplinkybėmis žmoguje būdi tam tikri instinktai – Sena ir amžina motina gamta vos juntamai įspėdinėjo Žaną Valžaną apie Marijaus buvimą. Ir Žanas Valžanas sudrebėdavo tamsiausiose savo minčių gelmėse. Žanas Valžanas nieko nematė, nieko nežinojo. Bet vis dėlto su atkakliu dėmesiu žvelgė į tamsą aplinkui tarytum jausdamas, jo kažkur šalia kažkas kuriasi ir drauge kažkas griūva. Marijus irgi įspėtas tos pačios motinos gamtos – Čia glūdi gilus dieviškasis įstatymas, darė visą, ką galėdamas, kad merginos tėvas jo nematytų. Tačiau Žanas Valžanas keletą kartų jį pastebėjo. Marijaus elgesys buvo ne visai natūralus, jo atsargumas buvo įtartinas, o drąsa nerangi. Jisai jau nebeprieidavo taip arti kaip anksčiau, atsisėsdavo tokį ir paskesdavo ekstaziją. Turėdavo knygą ir dėdavosi skaitas. Kam jis apsimetinėjo? Anksčiau jis ateidavo savo senais rūbais, dabar kasdien dėvėjo naujus drabužius. Negalima buvo drąsiai tvirtinti, kad jo plaukai nesuraityti, jo akys atrodė kažkokios keistos, jis susimaudavo pirštinės. Trumpai sakant, Žanas Valžanas visa širdimi nekenti šio jaunuolio. Iš kozetės elgesio nieko nebuvo galima įspėti, nesuprasdama, kaip reikiant, kas jai darosi, ji vis dėlto gerai jauti, kad joje vyksta kažkas naujo ir kad tai reikia slėpti. Tarp naujų tualetų pamėgimo, kurį pajuto kozetė, ir įpročio vilkėti naujais rūbais, kuris atsirado tam nepažįstamajam, buvo kažkoks tarpusavio ryšys, labai grasus Žanui Valžanui. Galimas daiktas net beveik tikras dalykas, jog tai atsitiktinumas, bet jis grėsmingas. Žanas Valžanas niekomet nesakydavo kozetėj nei vieno žodžio apie tą nepažįstamąjį. Tačiau vieną kartą negalėjo susilaikyti ir apimtas tos neaiškios nevilties – kuri verčia žmogus taiga suleisti zondą į žaizdą, jai tarė, kaip puikuoja senas jaunolis. Prieš metus kozetė abejinga mergiščia būtų atsakiusi, visai ne, jis žavus. Dešimt metų vėliau, jausdama širdyje meilę Marijui, ji būtų atsakiusi, taip, taip, tiesiog bjauru žiūrėti, kaip jis puikuojasi. O dabar šiame savo gyvenimo ir meilės periode ji te atsakė nepajudinamai ramiai. Kas? A, tas jaunuolis. Lyg pirmą kartą jį būtų pamačiusi savo gyvenime. Koks aš kvailas, pagalvojo Žanas Valžanas. Jį Jonė nepastebėjo. Aš pats nukreipiau jos dėmesį. O senių naivumas, o vaikų išmintis. Tokiu jau dėsnių pasireiškia šie ankstyvėjai kančios ir rūpeščių metai. Šitos aršios pirmosios meilės kovos su pirmomis kliūtimis – Mergina nepakliūva į jokius pastus, o jaunuolis patenka į visus. Žanas Valžanas pradėjo slaptą karą prieš Marijų, o Marijus per šventą neišmanimą būdinga jo aistrą ir jo amžiai, nei numanyti apie tai nenumanė. Žanas Valžanas paspendė jam daugybę žabangų, keitė pasivaikščiojimų valandą, sėsdavo ant kito suolo, užmiršo savo nosinę, ateidavo vienas į Liuksemburgo sodą – Marijus lengvai pakliūdavo į visas kilpas, o į visus klaustukus, kurių jo kelyje buvo pristatę Žanas Valžanas, naiviai atsakydavo taip. Tačiau kozetė liko tokia užsidariusi savo tariamame nerūpestingume ir nepajudinamoje rimtyje, kad Žanas Valžanas priejo tokią išvadą. Ta savigalvis beprotiškai įsimylėjęs kozetę, o kozetė nei neįtarė, kad jis iš viso yra pasaulyje. Bet vis dėlto jo širdis dažnai skausmingai suvirpėdavo. Akimirksnis, kada kozetė pamils, galėjo ateiti kiekvienu metu. Argi ne viskas prasideda abejingumu? Tik vieną kartą kozetė padarė klaidą ir jį nugazino. Kai jedvim pasidėjus tris valandas, jis pakilo nuo suolo eiti namo, jis užšuko. Jau? Žanas Valžanas ir toliau eidavo vaikščioti į Liuksemburgo sodą, nenorėdamas imtis nepaprastų priemonių, o ypač bijodamas sukelti kozetį įsitarimą. Tačiau tomis valandomis tokiomis saldžiomis abiem įsimylėjusim, kai kozetė šipsodavosi Marijui, o tasai šito šypsenos apsvaigintas nieko daugiau nematydavo, kaip tik dievinamą spinduliuojantį veidą. Žanas Valžanas nenuleisdavo nuo Marijaus žaižaruojančių baisių akių. Jis, kuris jau manėsi nesugebas daugiau turėti jokių piktų jausmų, tomis akimirkomis, kada Marijus būdavo netoliese, tardavosi vėl tampas laukiniu žiaurių žmogumi – ir jausdavo, kad vėl atsiveria ir sukyla prieš tą jaunuolį tos jos sielos gelmis, kuriuose kadaise glūdėjo tiek pagėžos. Jam beveik atrodydavo, kad jame vėl atsiveria seniai užgesę vulkanai. Kaip? Iš čia tas padaras, ko iš čia atėjo? Atėjo pasisukioti, paostinėti, patyrinėti, pabandyti. Jis mano, na kodėlgi ne? slankė aplink mano Žano Valžano gyvenimą, slankė aplink mano laimę, tykodamas ją pačiupti ir nusinešti. Žanas Valžanas pridurdavo, taip tas tiesa, ko jis čia ieško nuotikio, ko jis nori, meilės intrigėlės, taip, meilės intrigėlės, o aš... Ar vertėjo man būti pačiu niekingiausiu iš visų žmonių, paskui pačiu nelaimingiausiu – 60 savo gyvenimo metų šliaužio tenkelių, iškentėti visą, ką tik galima iškentėti, pasenti, niekomet nebuvus jaunam. Gyventi be šeimos, be giminių, be draugų, be moterės, be vaikų, palikti savo kraują ant visų akmenų, ant visų erškėtkrumių, ant visų pakelės tulpelių, palie visas sienas, būti švelniam, nors kiti buvo atšiaurus ir geram, nors kiti buvo pikti, tapti po viso to dorų žmogumi – atgailauti dėl to, kas padaryta blogo ir atleisti už blogį, kurį padarė kiti, kad dabar, kai susilaukiau atpildo, kai viskas baigta, kai pasiekiau tikslą, kai gavau visą, ko norėjau, kad visa ta laimė, visas gėris, už kurį užmokėjau, kurį nusipelniau, viskas dingtų ir išnyktų, ir aš neteksiu kozetis, neteksiu gyvybės, džiaugsmo sielos todėl, kad kažkoks įstypelis kvaiša, įsimanys lampinėti Liuksemburgo sode – Tada jo akis įsidegdavo nepaprasta grėslę šviesa. Tai jau būdavo nebe žmogu žiūrysi kitą žmogų, nebe priešą žiūrysi savo priešą, tai būdavo dogas žiūrysi vagį. Visa kita jau skaitytoje žino, Marijus ir toliau paikiojo. Vieną dieną jis nusekė paskui kozetį iki vakarų gatvės. Kitą dieną užkalbino durininką. Durininkas savo ruoštų pasikalbėjo su Žanu Valžanu. Pone, kas tasai smalsus jaunuolis, kuris apie jūs klausinėjo? Kitą dieną Žanas Valžanas metė į Marijų žvilgsnį, kurį tasai pagaliau suprato. Po savaitę Žanas Valžanas įsikrausti. Jis davė savo žodį, kad nekels daugiau kojos nei į Liuksemburgo sodą, nei į vakarų gatvę. Jis grįžo į Pliume gatvę. Kozetė nesiskundė, nieko nesakė, nieko neklausinėjo, nesistengė išgauti jokių atsakymų. Jį jau buvo pasiekusi amžių, kada žmogus bijo būti suprastas ir įsiduoti – Žanas Valžanas neturėjo visiškai jokio patyrimo panašiose nelaimėse, o iš visų nelaimių tik šitokios tiražavusi, tik šitokio jam nebuvo tekę išbandyti. Štai kodėl jis nesuvokė giliosios kozetės tylėjimo prasmės. Jis tik pastebėjo, kad jį nuliūdus ir pat savo ruoštų paniūro. Tai rodė, kad jie abu neprityrė kovoje. Kartą norėdamas ją išbandyti, jis paklausė kozetę, ar nori eiti į Liuksemburgo sodą. Išbliškusi kozetės veidą nutvieskė spindulys. Taip, tarė ji. Jie nuėjo. Jau trys mėnesiai buvo praslinkę. Marijus nebevaikščio į sodą. Marijos ten nebebuvo. Kitą dieną Žanas Valžanas vėl paklausė kozetę. Nori eiti į Liuksemburgo sodą? Ji liūdnai ir romiai atsakė. Ne. Žaną Valžaną įžeidė šis liūdesys ir sunkiai prislėgė šis romumas. Kas dėjosi josios prote tokiame jauname ir jau tokiame neižvelgiamame? Kokie sprendimai ten brendo? Kas darėsi kozetės sieloje? Kartais užuot gulėsi Žanas Valžanas, keuras naktis rimodavo prie savo vargano guolio, susėmęs rankomis galvą, klausdamas save, kur krypsta kozetės mintys ir stengdavosi suprasti, apie ką jį galėtų galvoti. O kokius skausmingus žvilgsnius įskreivdavo tais momentais į vienolyną – į tą skaiščią viršūnę, į tą angelų buveinį, į tą nepasiekiamą dorybės ledyną. Su kokiu beviltišku susižavėjimu įstebėdavo vienolyno sodą pilną nežinomų gėlių ir jame uždarytų mergelių, kur visi aromatai ir visos sielos kyla tiesiog į dangų. Kaip jis mylėjo tą rojų, iš kurio išėjo savo norų, taip kvailai atsižadėdamas tuo aukštybį ir kuris dabar jam uždarytas visiems laikams. Kaip jis gailėjosi to atsižadėjimo ir tos bebrotybės, kurį jį pastumėjo įsivesti kozetį į pasaulį – Šis vargšas pasiaukojimo didvyris, pačiuptas ir parblokšta žemin savo paties pasišventimo. Tiek kartų jis savo sakydavo, ką aš padariau. Tačiau Žanas Valžanas nieku neįsidavė kozetijai. Nei bloga nuotaika, nei šiurkštumu. Ji visados matydavo tą patį giedrą ir gerą jo veidą. Žano Valžano elgesys su ja dabar buvo švelnesnis ir tėviškesnis negu bet kada. Jeigu kas ir leido spėti, jog jis netoks linksmas, tai tik dar didesnis jo romumas. Kamavos ir kozetė. Ji kentėjo nematydama Marijaus, kaip pirma džiaugdavosi jo buvimu, pati kaip reikiant nesuvokdama to keisto jausmo priežasties. Kai Žanas Valžanas nustojo su ją vaikščioti, kai buvo jų įprasta moteriškas instinktas, jai pakuždėjo širdies gilumoje, kad nereikia parodyti, jog jai rūpi Liuksemburgo sodas – ir kad jeigu įdėsis tam abejinga, tėvas ją vėl ten nusives. Tačiau slinko dienos, savaitės ir mėnesiai. Žanas Valžanas tyliai priėmė nebylų kozetį sutikimą, ji gailėjosi šito, bet jau buvo per vėlu. Kai ji vėl atėjo į Luksemburgo sodą, Marijaus ten nebebuvo. Vadinasi, Marijus dingo, viskas baigta. Kągi daryti? Ar jinai besuras jį kada nors? Įjauti sunkumą širdyje. Tas sunkumas nepraėjo ir kasdieną vis didėjo. Ji nebežinojo, ar dabar žiema, ar vasara, ar lietus, ar saulė, ar gėda paukščiai, ar žydį jurginai, ar saulutis, ar maloniau Liuksemburgo sode, ar tiuilry, ar per daug, ar per mažai įkrakmolinti baltiniai, kurios atneša skalbėjai, ar pigiai, ar brangiai tusenė perka produktus. Ji liko prislėgta, užsidarė savyje, susitelkė į vieną mintį – ir viską žiūrėjo priblėsusiu ir pastirusiu žvilgsniu, kaip žmogus nakčia žiūrys į juodą gilę erdvę, kur išnyko vaiduoklis. Bet ji taip pat nieku neįsidavė Žanui Valžanui, tik tai bliškumas rodė jos sielos būseną. Jis tebe matė vis tokį pat romų jos veidelį. To bliškumo visai pakako sukelti nerimui Žano Valžano širdyje. Kartais jis paklausdavo, kas tau? Jie atsakydavo nieko. Jis suprato, kad ir jisai liūdi, todėl kiek patilėjusi pridurdavo. Tėte, o kas jums? Man? Nieko, atsakydavo jis. Tie dvi būtybės susietos tokia nepaprasta, tokia jaudinančia meilė, taip ilgai gyvenusios viena dėl antros, dabar kentėjo šalia viena antros, dėl viena antros, nieko nesisakydamos, nesiskūsdamos, šypsodamos. Aštuntas skyrius sukaustyti katorgininkai. Nelaimingesnis buvo Žanas Valžanas. Jaunatvė net ir sielvartė išlaiko savyje kažkokią šviesą. Kai kuriomis akimirkomis Žanas Valžanas taip kentėdavo, jog stačiai virzdavo kūdikiu. Skausmas dažnai pažadina suaugusiame žmoguje vaikiškąją esybės pusę. Jį apniko nenugalima nuojauta, kad kozetis prūsta jam iš rankų, jį pagavo noras kovoti, ją sulaikyti, sukelti joje susižavėjimą kokiu nors išoriniu blizgesiu. Šios mintys, kaip mes jau sakėme, vaikiškos ir drauge senatviškos, jau tuo savo vaikiškumu jam padėjo susidaryti gana teisingą nuomonę apie blizgučių įtaką merginų vaizduotei. Kartą jam teko matyti gatvejojant generolą pilną paradinę uniformą, grafą Kutarą, Paryžiaus komendantą. Jis pavydėjo tam auksų žėrinčiam žmogui. Jis tarė savo, kad būtų didelė laimė, jeigu jis pats galėtų apsvilkti tokiu munduru – prieš kurį negalima atsispirti, kad jeigu kozetė pamatytų į tokį, tai jai apraiptų akis ir jeigu jis paėmęs kozetę už parankis praeitų su ją protivilį vartus, tai sargyba jam atiduotų pagarbą, o šito ir pakaktų kozetei, jei dinktų norą žvilgčioti jaunus vyrus. Nelauktas sukrėtimas prisidėjo prie tų liūdnų minčių. Vienišame gyvenime, kurį jie gyveno įsikūrė pliume gatvėje, Žanui Valžanui ir Kozetė atsirado naujas įprotis. Jie retkarčiai sėdavo pasižiūrėti saulėtekio. Savotiška tyli paguoda tiems, kurie žengė į gyvenimą ir tiems, kurie iš jo traukėsi. Rytinis pasivaikščiojimas tam, kuris mėgsta vienatvę, tolygus naktiniam pasivaikščiojimui. Tik jis turi tą pranašumą, kad rytais gamta linksmesnė. Gatvės tuščias, gėda paukščiai, Kozetė pati lyg paukštytė mielai keldavosi anksti. Šios rytmetinės iškilos būdavo sutariamos iš vakaro, jis pasiūlydavo, jis sutikdavo. Tai būdavo panašu lyg ir į samokslą. Jėdu išeidavo dar prieš auštant, kuklus džiaugsmas kozetiai. Tokie nekalti ekscentriškumą jaunystėje patinka. Kaip žinome, Žanas Valžanas buvo linkęs eiti į mažai lankomas vietas, į nuošalius kampelius, į apleistus užkampius. Tais laikais Paryžiaus užkardų apylinkėse driekėsi skurdus beveik susilieję su miestų laukai, kuriuose vasarą augdavo menki javai ir kurie rudenį nuėmus derlių atrodydavo nenupjauti, bet nupešti. Žanas Valžanas ypač mėgdavo jos lankyti. Kozetė tenai nenobodžiavo, jam tai būdavo vienatvė, o jai laisvė. Ten ji vėl tapdavo maža mergaitė, galėdavo bėgioti ir beveik žaisti. Nusimdavo skribelaitį, ją padėdavo Žanui Valžanui ant kelių ir skindavo gėlės. Įžiūrėdavo į peteliškės ant žiedų, bet jų negaudydavo. Gerumas ir švelnumas gimsta drauge su meile. Ir mergaitė gyvenanti virpančią ir dingstančią svajonę gailis ir peteliškės sparnelio. Ji pindavo vainikelius iš aguonų, dėdavosi juos ant galvos ir purpuriniai žiedai peršviesti ir persunkti saulis, žėri tartum liepsna tarsi vainikuodavo šį tyrą veidelį degančių žaryjų karūną. Net po to, kai jų gyvenimas apsiniaukė, jie nemetė tų rytinių pasivaikščiojimų. Taigi vieną spalio rytmetį, sugundyti nedrumščiamos 1831 metų rudens gedros, jėdu išėjo ir švintant atsidūrė netoli meno užkardo. Dar neaušo tik brėško, žavinga ir gudi valanda – Keli žvaigždynai mirguliuoja vienur kitur blankioje ir gilioje mėlynėje, visiškai joda žemė, pašvesėjęs dangus, virpčioje žolių stiebeliai, visur slepiningas prieblandos mirgėjimas. Vieversėlis išnykęs tarp žvaigždžių čiulbėjo kažkur negirdėtoje aukštybėje ir galėjai sakyti, kad šis mažutėlis savo himnų begalybei skleidžia visatoje taiką. Rytuose valdė graso bažnyčia tamsių siluetų dunksojo šviesiame plienos spalvos horizonte – Tviskanti Venera tekėjo iš anapus jos kupolo tarytum sielą ištrūkusi iš niūraus kalėjimo. Visur viešpatavo rimtis ir tyla, ant plento negyvos dvasios, atokiaus lėniuose keletas vos įžiūrimų darbininkų ėjo į darbą. Žanas Valžanas atsisėdo šoninėje alėjoje ant sienojų suverstų prie miško sandėlio vartų. Jis sėdėjo veidų į kelią, o nugarai šviesą, užmiršęs tekančią saulę. Jis pasinėrė tą gilų susimastymą, kuris sutelkė savyje visą protą, padaro žvilgsnį nereginti ir lyg uždaro žmogų tarp keturių sienų. Esti minčių, kurias galima pavadinti vertikaliomis – Jos nugramsdina žmogui tokias gilumas, kad jisai negreit vėl gali sugrįžti į žemę. Žanas Valžanas skendėjo viename iš tokių apmastymų. Jis galvojo apie kozetę, apie laimę, kurią jis galėtų džiaugtis, jeigu niekas neįsiterptų tarp juo dviejų, apie tą šviesą, kurios ji pripildė jo gyvenimą, šviesą, kurią alsavo jo sielą. Atsidavę šiai svajonį jis buvo beveik laimingas. Kozetė stovėdama šalia jo žiūrėjo į rausvėjančius debesis. Netikėtai kozetė sušuko. Tėte, ana iš ten tarytum, kas lyg nuogi kardai, kažkas žvangėjo, lygas būtų judinės grandinės. Masė artėjo, balsai skambėjo garsiau. Viskas buvo tai baisinga, lyg į sapnų urvo būtų iškilusi pamėklė. Artėjant, viskas įgavo ryškę formą ir įsibrėžė anapus medžių su vaiduoklišku iliuzoriškumu. Masė tarytum balo – Brėkštantį dieną blausė nušvietė šį knipždyną, tarsi priklausantį anam pasauliui, ir drauge gyvą, siluetų galvos virto lavonų veidais. O tai buvo šitkas. Kelių vienas paskui kitą traukė septyni vežimai. Pirmieji šeši buvo ypatingi. Jie panešėjo į kubilių ratus. Atrodė tarsi ilgos gardys paguldytos ant dviejų tekinių ir priešakinėme gale sudarančios sienas – Kiekvienas vežėčias, geriau sakant, kiekvienas gardys traukė prategiui pakinkyti keturi arkliai. Tos gardys buvo aplipusios keistomis žmonių kekimis. Menkoje rytmečio šviesoje tų žmonių nebuvo matyti, bet aiškiai numane juos čia esant. Po 24 kiekviename vežime, po 12 iš kiekvienos pusės, nugara vietą, todėl jai tiems 24 vyrams būtų prireikę išlipti iš vežėčių ir eiti, jie būtų sudarę kažkokį vieną kraupų nariuotą padarą, besirangantį žemę beveik kaip šimtakojus, kurios stuburas grandinė. Kiekvieno vežimo prieš akiją ir užpakalyje stovėjo po du šautuvais ginkluotus vyrus, kurių kiekvienas turėjo primynės kojomis grandinės galus. Ant kakliai buvo kvadratiniai, Septintą vežimą erdvų nedengtą keturių ratų furgoną lentinėmis senelėmis tempė šeši arkliai. Jame tarškėjo krūva geležinių katiliukų, ketinių puodų, go, ir viską žiūrėjo priblėsusių ir pastirusių žvilgsnių kaip žmogus, nakčia žiūrys į juodą gilę erdvę, kur išnyko vaiduoklis. Bet ji taip pat nieku neįsidavė Žanui Valžanui, tik tai bliškumas, rodė jos sielos būseną. Jis tebe matė vis tokį pat Romų – jos veidelį. To bliškumo visai pakako sukelti nerimui Žano Valžano širdyje. Kartais jis paklausdavo, kas tau? Jie atsakydavo nieko. Jis suprato, kad ir jisai liūdė, todėl kiek patilėjusi pridurdavo. Tėte, o kas jums? Man? Nieko, atsakydavo jis. Tie dvi būtybės susietos tokia nepaprasta, tokia jaudinančia meilė, taip ilgai gyvenusios viena dėl antros, dabar kentėjo šalia viena antros, dėl viena antros, nieko nesisakydamos, nesiskūsdamos, šypsodamos. Aštuntas skyrius sukaustyti katurgininkai. Nelaimingesnis buvo Žanas Valžanas. Jaunatvė net ir sielvartė išlaiko savyje kažkokią šviesą. Kai kuriomis akimirkomis Žanas Valžanas taip kentėdavo, jog stačiai virzdavo kūdikiu. Skausmas dažnai pažadina suaugusiame žmoguje vaikiškąją esybės pusę. Jį apniko nenugalima nuojauta, kad kozetis prūsta jam iš rankų, jį pagavo noras kovoti, ją sulaikyti, sukelti joje susižavėjimą kokiu nors išoriniu blizgesiu. Šios mintys, kaip mes jau sakėme, vaikiškos ir drauge senatviškos, Jau tuo savo vaikiškumu jam padėjo susidaryti gana teisingą nuomonę apie blizgučių įtaką merginų vaizduotėjai. Kartą jam teko matyti gatvejojant generolą pilną paradinę uniformą, grafą Kutarą, Paryžiaus komendantą. Jis pavydėjo tam auksų žėrinčiam žmogui. Jis tarė savo, kad būtų didelė laimė, jeigu jis pats galėtų apsvilkti tokiu munduru – prieš kurį negalima atsispirti, kad jeigu kozetė pamatytų į tokį, tai jai apraiptų akis ir jeigu jis paėmęs kozetę už parankis praeitų su ją protivylį vartus, tai sargyba jam atiduotų pagarbą, o šito ir pakaktų kozetei, jei dinktų norą žvilgčioti į jaunus vyrus. Nelauktas sukrėtimas prisidėjo prie tų liūdnų minčių. Vienišame gyvenime, kurį jie gyveno įsikūrė pliume gatvėje, Žanui Valžanui ir Kozetė atsirado naujas įprotis. Jie retkarčiais eidavo pasižiūrėti saulėtekio. Savotiška tyli paguoda tiems, kurie žengia į gyvenimą ir tiems, kurie iš jo traukėsi. Rytinis pasivaikščiojimas tam, kuris mėgsta vienatvę, tolygus naktiniam pasivaikščiojimui. Tik jis turi tą pranašumą, kad rytais gamta linksmesnė. Gatvės tuščios, gėda paukščiai – Kozetė pati lyg paukštytė mielai keldavosi anksti. Šios rytmetinės iškilos būdavo sutariamos iš vakaro, jis pasiūlydavo, jis sutikdavo. Tai būdavo panašu lyg ir į samokslą. Jėdu išeidavo dar prieš auštant, kuklus džiaugsmas kozetiai. Tokie nekalti ekscentriškumą jaunystėje patinka. Kaip žinome, Žanas Valžanas buvo linkęs eiti į mažai lankomas vietas, į nuošalius kampelius, į apleistus užkampius. Tais laikais Paryžiaus užkardų apylinkėse driekėsi skurdus beveik susilieję su miestų laukai, kuriuose vasarą augdavo menki javai ir kurie rudenį nuėmus derlių atrodydavo nenupjauti, bet nupešti. Žanas Valžanas ypač mėgdavo jos lankyti. Kozetė tenai nenobodžiavo, jam tai būdavo vienatvė, o jai laisvė. Ten ji vėl tapdavo maža mergaitė, galėdavo bėgioti ir beveik žaisti, nusimdavo skribelaitį, ją padėdavo Žanui Valžanui ant kelių ir skindavo gėlės. Įžiūrėdavo į peteliškės ant žiedų, bet jų negaudydavo. Gerumas ir švelnumas gimsta drauge su meile. Ir mergaitė